Əziz qardaşlarım, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Uca Allah Quran-ı kərimdə buyurur, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم qaldı ki, dində hamını ötüb keçənlərə, mühacirlərə və ənsarlara, həmçinin onların ardınca gedənlərə Allah onlardan razıdır, onlar da ondan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu böyük uğurdur. Bu sahabələrdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ardıcılarından olan Salman Farisi radiyallahu anhum Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi çox çətinliklə gəlib tapır və İslam dinini qəbul edir. Allaha and olsun ki, onun İslam dinini qəbul etməsində düşünən insanlar üçün ibrətlər vardır. Salman Farisi rəvayət edir, deyir ki, mən İsfahan əhlindən idim. Cəyyan məmləkətində yaşayırdım. Atam həmin məmləkətin başçısı, həm də ən zəngin adamlardan biri idi. O məni hamıdan çox sevirdi. Günü gündən də mənə olan məhəbbəti artırdı. Atam atəşpərəst idi və istəyirdi ki, mən də onun kimi olum. Günlərin biri atam məni iş dalınca göndərdi. Mən o işi görməyə getdikdə kilsəyə tərəf döndüm və orada olanların namaz qıldığını gördüm. Öz-özümə dedim, bu ki, bizim ibadət etdiyimizdən daha xeyirlidir. Oddan, alovdan daha xeyirlidir. Gün batana dək onların yanında qaldım. Sonra soruşdum, siz bir suala diqqət edin, görün nə soruşur. Deyir ki, Bu dinin əsli haradadır? Nəsranilərdən soruşur, deyir ki, bu dinin əsli haradadır? Onlar Şamdadır deyə cavab verdilər. Mən atamın yanına gəlib başıma gələnləri ona danışdım. Atam dedi, o dində heç bir fayda yoxdur. Onların tutduğu yolda heç bir fayda yoxdur. Onlara qoşulma, onlarla oturub durma. Sənin və ata-babalarının dini ondan da xeyirlidir. Dedim ki, xeyr, Allaha and olsun ki, diqqət edin, ateşə deyil, Allaha and olsun ki, onları dini bizim dinimizdən daha xeyirlidir. Onların dini bizim dinimizdən daha xeyirlidir. Bu vaxt atamın canına qorxu düşdü. O məni itirmək istəmirdi. Odur ki, məni ev dustağı etdi. Əl qolumu da bağladı ki, heç yerə qaçıb gedə bilməyin. Mən fürsət tapdıqda nəsranilərə xəbər göndərdim ki, əgər Şama bir karvan gedib, gedib eləsə, mənə xəbər verin. Çox, getmə, çox getmədi ki, nəsranilər mənə xəbər göndərdi. Xəbər göndərdi ki, artıq karvan Şama yola düşməyə hazırlaşır. Mən özümü həmin karvana yetirdim və onlarla birgə Şama yollandım. Ora çatdıqda soruşdum. Bu dini bilən ən savadlı adamı mənə göstərin. Mənə kilsədəki baş keşişi göstərdilər və mən baş keşişin yanına gəldim. Ona dedim ki, mən nəsraniliyə meyl etmişəm. Qəlbimi ona bağlamışam. İstəyirəm ki, sənin yanında qalım. Sənə xidmət edim. Səndən savad alım və səninlə bircə namaz qılım. O mənə yanında qalmağa izin verdi. O öz havadarlarına sədəqə, Allah yolunda sadaka vermeyi emredirdi. Lakin o sədəqəni özünə götürürdü. Buna görə də mən ona nifrət edirdim. Baxın, Salman Farisi radiyallahu anh demir ki, buna görə mən bu dinə nifrət edirdim. Hansısa bir yaramaz dindarın, yaramaz hərəkətlərinə görə dini təhqir etmək, dinin adına ləkə yaxmaq olmaz. Odur ki, Salman Farisi radiyallahu anh deyir ki, mən ona nifrət edirdim. O öldükdən sonra nəsranilər onun başına yığıldı. Onu dəfn etmək üçün onun başına yığıldı. Salman radiyallahu anh deyir ki, mən onlara baş keşişin dələdüz olduğunu xəbər verdikdən sonra onun yığdığı pulların yerini onlara göstərdim. Və onlar həmin baş keşişin həqiqətən kim olduğunu bildikdən sonra Onu bastırmadılar. Çarmıxa çəkib daşqalaq elədilər. Sonra onun yerinə başqa birisini seçdilər. Mən onun yanında qaldım. O həqiqətən də dindar idi. Gecə gündüz Allaha ibadət edən dindar. Nəhayət ölüm onu yaxaladıqda mən dedim, ey filan kəs, mənə nəsiyyət et görüm, sən öləndən sonra kimin yanına gedim? O mənə dedi ki, oğlum, Mən bu əqidədə olan yalnız bir nəfəri tanıyıram. O da Novsul şəhərindədir. Onun yanına gedərsən. O vəfat etdikdən sonra mən həmin adamın yanına gəldiyimdə bir müddət onun yanında qaldım. O çox mehriban, xeyrxah insan idi. Nəhayət ona da ölüm gəldi və dedim ki, ey filan kəs, artıq sən bu dünyadan köçürsən, mənə nəsiyyət et görüm, sən öləndən sonra kimin yanına gedin? O da həmsinin deyir, oğlum, Allaha and olsun ki, mən bu əqidədə olan yalnız bir nəfər tanıyıram. O da Nəsibin şəhərindədir. Onun yanına get. Onun yanına gəldim, onun yanında qaldım. Nəhayət o öldükdə ona da sual verdim. Dedim ki, ey filan kəs, mənə nəsiyyət et görüm, sən öldükdən sonra kimin yanına gedim? kimdən savadını savad alın. O dedi ki, oğlum, Allaha and olsun ki, mən bu əqidədə olan yalnız bir nəfər tanıyıram, o da Amuriya şəhərindədir. Onun yanına get. Ondan savad al. O vəfat etdikdən sonra mən onun yanına gəldim. Həmin adamın yanında bir müddət qaldım və nəhayət ona da ölüm gəldi. Dedim, ey filan kəş, Mənə nəsiyyət et görüm, sən öləndən sonra kimin yanına gedim? Haqqı axtara axtara, nəhayət ki, gəlib haqqa çatır. Və o deyir ki, oğlum, Allaha and olsun ki, bu əqidədə olan bir kimsə qalmayıb. Tək Allaha ibadət edən, tovhid əhlindən bir kimsə qalmayıb. Lakin ümidini üzmə. Az qalıb. Ərəblərin yurdundan İbrahim Aleyhisselamın dini üzərində olan bir peyğəmbər göndəriləcək. Sonra o öz diyarından, yəni Məkkədən xurmalar olan bir yerə hicrət edəcəkdir. Yəni Mədinə şəhərinə hicrət edəcəkdir. Onun hamıya bəlli olan əlamətləri vardır. Hədiyəni yeyər, sədəqəni isə yeməz, qəbul etməz. Fiinləri arasında peyğəmbərlik nişanəsi vardır. Bu əlamətlərdən onu tanıyacaqsan. Bacarsan ona qoşul. Onu tap, onunla birlikdə ol. Keşiş öləndən sonra mən bir müddətdə Ammuriyada qaldım. Günlərin biri ərəb tacirlərinin gəlib Mədinəyə getdiyini öyrəndim. Onlardan xahiş etdim ki, məni də özləri ilə Mədinəyə aparsınlar. Mən olan qalan inəklərimi, qoyunlarımı Hətta özümü də kölə kimi onlara verdim ki, məni özləri ilə aparsınlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qovuşmaq üçün görün, bu bütün var dövlətli, atası o cür varlı insan idi. Hər şeydən imtina edir ki, gedib onu tapsın. Onlar məni Mədinəyə apardılar və Mədinə yaxınlığında yaşayan bir Yahudiyə satdılar. Bir müddət sonra həmin Yahudinin Bənu Qureyzadakı əmisi oğlu gəlib məni aldı. Aldı və Mədinəyə apardı. Mən orada xurma ağaclarını gördükdə keşişin sözləri yadıma düşdü və çox sevindim. Nəhayət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət etdi. Mən bağda ağacdan xurma yığırdım. Birdən ağamla onun əmisi oğlu gəlib ağacın altında oturdular. Və ağam ona dedi ki, Allah Əus və Xəzrəc qəbilələrini öldürsün. Bu dəqiqələrdə onlar Qubada Məkkədən gələn o kişinin başına toplanıb, onun peyğəmbər olduğunu iddia edirlər. Onlardan biri digərinə dedi, o odur, o birisi də bəli, odur deyə cavab verdi. Diqqət edin. Biri o birisinə o odur deyir, o da bəli, odur deyə cavab verir. Allah da Quranda deyir ki, Əl-ləzinə ətəynəhumul kitəbə yarifunə kəmə yarifunə əbnəəhum. Yarifunəhu kəmə yarifunə əbnəəhum. Və innə fəriqən minhum. Lə yəxdumunəl haqqə və hum yələmun. Özlərinə kitab verilənlər, Yahudi və Nəsranilər, Məhəmmədi öz övladlarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Lakin onlardan bir qismi bilə-bilə haqqı gizlədir. Baxın, onlar bilirdilər ki, bu həqiqətən onların gözlədikləri Peyğəmbərdir. Bu vaxt mən ağacdan düşüb ona dedim, dediklərini təkrar elə, ağam qəzəbləndi və mənə öz işimlə məşğul ol olmağı əmr etdi. Axşam düşdükdə mən bir qədər xurma götürüb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldim. Xurmaları Peyğəmbər s.ə.və verib, onun sədəqə olduğunu ona bildirdim. O xurmadan yemədi. Əshabələrinə payladı. Ertəsi gün mən yenə bir qədər xurma götürüb, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəldi. Xurmaları ona uzadıb, bunun hədiyə olduğunu ona bildirdim. Rasulullah s.ə.v bu xurmadan yedi, sahabələrinə də verdi. Və mən öz-özümə dedim, bu iki. Yəni artıq ikinci əlamət də keşişin dediyi kimi doğru çıxdı. Sonra mən onun yanına gəldim. Arxa tərəfinə keçdim ki, onun çiyinləri arasında olan əlaməti görüm. O mənim niyyətimdən xəbər tutduqda, başa düşdükdə əbasını çıxartdı və özü o əlaməti mənə göstərdi. Mən onun çiyinləri arasında olan əlaməti gördükdə, Yaxınlaşıb onu bəs-bəs qucaqladım, onu öpdüm və hönkür-hönkür ağlamağa başladım. Peyğəmbər s.ə.v məndən soruşdu ki, sənə nə olub? Və mən ona başıma gələnləri danışdım. Hansı çətinliklərə dözüb, hansı əziyyətlərdən keçib, gəlib ona tapdığımı ona söylədim. Və Rasulullah s.ə.v ağladı. Sahabələrə də bu əhvalatı danışmağı məndən xaiş etdi. Mən bunu onlara danışdıqda hamısı ağladı. Bu cür çətinliklə, ümidlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi gəlib tapır və İslam dinini qəbul edir. Siz də belə sahabənin mükafatı nə ola bilər? Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Salman bizdəndir, əhl-i beytdən. Fars ola ola, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, o bizdəndir. özü də Əhl-i Beytdən və Salman radiyallahu anhudan soruşanda ki, sən nə ilə fəxr edirsən? Demirdi ki, mənim atam Fars imperatorunun yaxın adamı filan zadəgən bir adamdır. Xeyr. Deyərdi ki, Peyğəmbər s.ə.v mənim barəmdə deyib ki, Salman bizdəndir, Əhl-i Beytdən. Görün, nə ilə fəxr edirdi. Həmçinin Rasulullah sellem deyir ki, Cənnət üç nəfər üçün darıxır, səbirsizliklə onları gözləyir. Əli ibn Əbi Talib, Ammar ibn Yasir və Salman el-Farisi radiyallahu anhum. Həmçinin sahabələr də onu çox sevərdi. Özü də o savadlı bir insan idi. Muaz bin Cəbəl radiyallahu anh vəfat etdikdə tabinlər onun başına toplanır və deyirlər ki, bizə nəsiyyət elə. Deyir ki, sizə imanlı olmağı, savadlı olmağı nəsiyyət edirəm. Savadı da dörd nəfərdən alın. Savadı da dörd nəfərdən alın. Əbu Dərdadan, Salman el-Farisidən, İbn-i Məsuddan və Abdullah ibn Salamdan. Radiyallahu anhum. Onlar doğrudan da savadlı insanlar idi və yeri gələndə gözəl nəsiyyətlər verməyi bacarırdılar. Xəndək döyüşündə Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə nəsiyyət edir. O da onun nəsiyyətini qəbul edir. Beləliklə də düşmənə qalib gəlirlər. Xəndək döyüşü nə üçün? Xəndək döyüşü adlanır. Bax, Allah subhanətə alə onu Quran-ı kərimdə əhzab adlandırır. O partiyalar ki, yığışıb, o qəbilələr ki, yığışıb, müsəlmanların üstünə hücum edir. Onları yer üzündən silmək, məhv etmək istəyir. Salman Farisi təklif edir ki, gəlin xəndək qalın. Onlar xəndəkdən bu yana keçə bilməsin. Xəndəyə düşəni də xəndəkdə məhv edərik. Beləliklə də onlar Məkkə müşriklərinə qalib gəlirlər. Həmsinin nəsiyyətlərindən gəlir Abu Dərdə radiyallahu anhın evinə. Abu Dərdə evdə olmur. Yoldaşını görür. Görür ki, yoldaşının üst başı toz torpaq içində, saçları dağınır və deyir, sənin halın nə üçün belədir? Axı, qadın əri üçün gözəl geyinməli, gözəl qiyafədə olmalıdır. Deyir ki, mənim ərimim dünyaya həvəsi yoxdur. Dünyaya meyli yoxdur. Heç mənə diqqət yetirmir. Salman Farisi oturur, Abu Dərdanı gözləyir. Gözləyir, gəlib çıxır elə, onun qabağına yemək qoyur, özü isə yemir. Deyir ki, mən olacam. Salman Farisi deyir, sən yeməsən, vallahi ki, mən də yeməyəcəyəm. Pozur orucunu, sünnə orucudur. Gecə yatmaq vaxtı gəlir, Abu Dərdə deyir, sən yat, mən gecə namazı qılacaqam. Deyir, sən yatmasan, mən durub çıxıb gedəcəyim. Yatır gecənin son üçdə birində ayağa qalxır, deyir ki, bax, indi gecə namazının vaxtıdır. Duanın qəbul olan vaxtıdır. Qalx, indi namaz qılaq. Namazı bitirdikdən sonra məhşur sözünü deyir. Deyir ki, sənin üzərində həyat yoldaşının, övladının, ata-ananın və s. haqqı var hər bir haqqı olanın haqqını ödə. Üzərinə düşən hər bir haqqı olanın haqqını ödə. Və bu xəbər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gedib çatır. Rasulullah sallallahu aleyhi deyir ki, Salman doğru deyir. Onun sözünün doğru olduğunu təsdiqləyir və bu da sünnə kimi o vaxtdan bu vaxta qədər hər bir müsəlmanın boynundadır. Hər bir müsəlmana vacibdir ki, haqqı olanın haqqını ödəsin. Həmçinin dəvət üslubu da çox gözəl idi nəsiyyət etdikdə sərt formada bəzi radikallar kimi dəvət etməkdir. Baxın, gəlir bir nəfərə, daha doğru Əbu Osman rahiməhullaya bir budaq götürür, silkələyir, budağın yarpaqları yerə tökülür. Və Əbu Osmana deyir ki, ey Əbu Osman, nə üçün soruşmursan ki, mən niyə belə etdim? Deyir ki, Salman, nə üçün belə etdin? Deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm günlərin bir günü bir budaq götürüb silkələdi, yarpaqları yerə töküldü və mənə dedi ki, ey Salman, nə üçün soruşmursan ki, mən niyə belə etdim? Və mən soruşdum ki, ya Rasulullah, sən niyə belə etdin? O mənə dedi ki, hər kəs gözəl tərzdə dəstəmaz alıb, beş vaxt namazını qılsa, onun günahları bu budaqdan tökülən yarpaqlar kimi tökülər Allah onun bütün günahlarını silib aparar. Üslula baxın. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu dəvət etmişdi, ona başa salmışdı. O tərzdə də tabinə başa salır. Sonra da deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni oxudu. Əqimis salətə tarafəyin nəhər və zələfən minəl leyl innəl həsənəti yüzhibnə seyyət zəlikə zikrə lizzəkirin gündüzün iki başında, əvvəlində və axırında və gecənin bəzi saatlarında namaz qıl. Həqiqətən, yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır və bu, yada salanlar üçün bir xatırlatmadır. Sonra, günlərin bir günü Salman Farisi radiyallahu anh gəlir bir ağacın altında yatır və Cərir ibn Abdullah o da sahabədir xidmətçisini göndərir ki, apar onun üstünə çətir sal, gün vurmasın onu, köldə düşsün onun üstünə. Oyanıb, Salman Farisi oyandıqdan sonra Cəririn yanına gəlir və Cərir radiyallahu anh deyir ki, Allah xatirinə təvazökar ol. Hər kim Allah xatirinə təvazökar olarsa, Allah onu bu dünyada ucaldar Qiyamət günündə də bütün sıxıntılardan onu uzaq edər. Qiyamət günü də o, başı uca olar. Və deyir ki, ey cərir, bilirsənmi qiyamət günü zülmətlər olacaq? Cərir rəqalan deyir, xeyr, bilmirəm. Nədir o zülmətlər? Deyir ki, o, sənin insanlara etdiyin zülümdür. Çalış ki, heç kəsə zülüm etməyəsən. Çalış ki, heç kəsə zülm etməyəsən. Və açıq aşkar günah etmisənsə, açıq aşkar da insanlar qarşısında tövbə et. Gizlində günah etmisənsə, gizlində tövbə et və bunu heç kəsə bildirmə. Bu sahabə, bu möhtəşəm sahabə hicrətin 36-cı ilində vəfat edir. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Teala bütün haqqı axtaran insanlara haqqı çatdırsın. Amin. Və bizi də indiki olduğumuz vəziyyətdən daha artığına nail etsin. Amin. Bizim imanımızı, savadımızı artırsın. Amin. Və bizim qardaşlıq, birliyimizi, mehribansılığımızı biraz da möhkəmləndirsin. Aqulu qawli hada və estağfirullah li və lakum və li sa'iril muslimin min kulli zam. Fəstəğfiruhu və tubu ilayhi innehu huvel gafurur rahim.